par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labdien, labdien, rādījumā arī klausīt, vai eh, labvakar ehm, atkal, eh, kā kurā brīdī, kurš klausās, varbūt tās dzīvajā pulkstens nu sešos. Nu, jā, dzīvajā, vai, tad, vai jau, vakarā. tad jau labvakar sanāk. Nu, tieši tā. Eh, labs vakar, šeit es priestēts Jānis, un šajā labo ziņu raidījumā kopā ar mani ir Dominiks, kurš ir, bija un arī vēl joprojām uh, ir eh, la, eh, rādījuma arī Latvijā brīvprātīgais palīdz, kad var. Jā, jā, jā varbūt, varbūt nesenāk vairs tik aktīvi kā kādreiz, bet... Uh, Kāpēc nesenāk? Uh, tāpēc, kad uh, es mācos un es strādāju un, un uh, varbūt tas, tas laiks ir tik, cik ir un varbūt... Uh, tādām uh, ikdienām varbūt nesanāk tik ļoti, bet kad ir kaut kādas specifiskākas vajadzības, uh, Uh, tad uh, vienmēr es esmu priecīgs palīdzēt, un, un mēs ar tehniķi rādījām arī Jēkabu, esam ļoti labi draugi. Un, un, uh, un bieži vien arī ir tāds, kad man Jēkabs piezvana un pasaka, ah, mums, piemēram, tās mums ir jauna mikrofona, mums tās var palīdzēt, at, atnāk palīdzēt un, un sakārtot, kā saka, to visu. Un, un, un, un tad dažādās kad, kad sanāk, tad man, man, man tiešām ir prieks, prieks arī kaut ko šeit darīt. Uh, un šī reize arī ir savā ziņā tāda, kad sanāk, <laughs> jo, jo bija plānots kaut kas cits šim vakaram, bet tādā drusku jā, jā, tā, tāds, tā, tāda glābiņu meklēju. <laughs> jā, man, es uzzināju to, ka es, ka, ka, ka, ka es iešu radio ēterā 5 <laughs> minūtes pirms ētera, tā kā situācija ir ir interesanti. Jā, bet... tā kā jā. ņemiet par labu, uh, Dominiks nezin, par ko mēs īsti runāsim, un varbūt tas, tas ir tas pats labākais, jo nav sagatavota visa runa. Bet es neesmu cilvēks, kurš gatavo baigi sarunas. Man, man patīk. Uh, man patīk spontāni, runāt, jā. Man, jā, man spontāni patīk runāt, un man patīk runāt tā, kā es uh, tajā brīdī jūtos. Un es arī, piemēram, prezentācijas īpaši negatavoju. Un es esmu tāds cilvēks, kuram ir grūti kaut ko sagatavoties, varbūt dažreiz kaut kādi galvenie piemēri, bet uh, man, man uh, uh, ja, es, ja es, kā saka, aizēju tajā, uh, tajā runāšanā iekšā, tad, tad, tad man ļoti labi aiziet. Un, tad tā pas, tā kā, pa, pa, pa vilni tad jā, jā. jā, es nezinu, vai pat, pat ja es būtu laicīgāk zinājis, es nezinu, vai es būtu arī gatavojies. Tā kā, tā kā e, e, man otra, patīk. Otra šādi. problēma ir parasti, kad es arī nedodu īpaši daudz laika sagatavoties pirms jā. E, ar to domu, kad... Uh, iespējams, lai zinātu tos jautājumus, bet, bet lai nav pārāk daudz pārgatavošanās nenotiek šajā. Nu jā, gadījumā. man liekas, gatavoties, tad sanāk kaut kāda uh, Tā, tā vairs nav intervija, tā ir preses konference. Nu, jā, Apmēram, jā. Tādu mēs lēmumu pieņēmām, šādu lēmumu pieņēmām. Tas, tas, tas vairs nav interesanti. Tur pazūd, pazūd tas viss, tas viss dabīgais, manuprāt, tas ir tā, tā, tas intervijas kodols, kad, kad, kad tu dabū no cilvēka ārā to visu. Un labs ir, un ķeroties te lietai pie ragiem, e, lieta ir tāda, ka labajā ziņās tā vispārīgi sakot, kā arī tu uzzināji, <laughs> vispārīgi, ka labā ziņas ir par labo mūsu sabiedrībā, mūsu apkārtējo um, vidu, ar ko mēs sastopamies, vai iespējams arī, ko mēs paši darām bieži vien, mm -hmm. nevis bieži vien, bet vienmēr viesi ir cilvēki, kas paši arī dara jau kaut ko labu, lielāku vai mazāku, tam nav nozīmes. Galvenais, kad kaut truscītiņa labāku mēs atstājam uh, vakardienu un, un nākošo dienu uzsākam uh, un cerībā arī, kad kaut nedaudz tomēr labā būs, Un šajā sakarā es bieži vien prasu vispirmām kārtām, kādas ir problēmas, citiem vārdiem sakot, kas ir tās lietas, kas tiek risinātas, eh, par kurām varbūt tās eh, raizējos, rūpējos, un kādā veidā tad beigu beigās es viņus risinu, un no tā izdarot secinājumus ar priekšrādījumu arī klausītājiem, ko es kā klausītājs varētu darīt. Tā, tas bija tāds ievads, lai tu saprastu, kas, jā, kas te jā, notiek jā. tagad, un tad es gribu prasīt, kā iet studentam ar ko students nodarbojas bez, bez studiju eh, materiāla, <laughs> vai tas ir vienīgais, kas pārņēma studentu uh, dzīvi šobrīd? Es, es teiktu, ka nē, un varbūt es, es nevaru, es, es, es nezinu, es domāju, ir cilvēki, kas neatzīs mani īsti par studentu, jo es mācos tehnikumā, es gan esmu 4. kursā, tas nozīmē, ka, kad, kad, kad, kad <laughs> vidusskola man ir garām, uh, Uh, un šobrīd, nu, šobrīd ir arī <laughs> students. <laughs> jā, uh, šobrīd, šobrīd man ir principā tikai, tikai mana profesija, kas ir skaņa operators. Un tas ir tas, ko, tas, ko, ko es nodarbojos. Un, protams, uh, šīs mācības, tas jā, aizņem, aizņem diezgan daudz laika, bet, uh, protams, ir da laika arī daudzām citām lietām. Es uh, uh, diezgan daudz strādāju arī. Nu, ko tu, strādā, ar ko nodarbojies uh, tādā ziņā? Es uh, strādāju pasākumos ar pasākumu apskaņošanu nodarbojos. Pamatā tā ir nu, te tehnikas uzstādīšana, tīri kā stagehands uh, uz skatuves, skatos palīdz to visu, dažreiz arī pie pulca sēžu. Uh, attiecīgi, darbs ar skaņu, un nu, tas, arī, tas arī ir tas, ko es mācos, un tas, tas patiesībā lielu. Uh, lielu daļu laika aizņem. Dažreiz ir bēdīgi, kad nevaru ar draugiem, piemēram, uz kādu koncertu aiziet, jo man pašam ir dažādos pasākumos jāstrādā. Tad ir, piemēram, tāds, ah, oh, es dienu gribu kaut kur aiziet. Nē, man jāstrādā, bet, bet man patīk strādāt. Un, un, un es teiktu, ka tas ir, ja neskaita mācības, varbūt tāda otra, liela, li, otra lieta, kas visvairāk aizņem man laiku. Protams, ir dažādi sīkumi, dažādas mazākas lietas, kas, kas varbūt dzīve aizņemas arī. Uh, Es nesaucu sev par mūziķu, bet es mēģinu ar mūziku nodarboties. Es, es mēģinu kaut ko, kaut ko izveidot mājās, sēžu un rakstu. Pagaidām nekas nav iznācis, bet jā, tā varbūt varētu būt tāda trešā, trešā lieta. Tā kā komponē um, arī kaut jā, kā. Jā, raksta tāda, nu, komponē, tas man liekas tā, tā pārspīlēt. Es, es <laughs> spēlējos, es paņemu ģitāru rokā un tad es, tad es skatos, kas skan labi. Un, un, un protams, arī, arī ļoti forši ar draugiem laiku pavadīt un, un kā saka, uh, arī ticībai un baznīcai savs laiks jāvēlta, ko eh, brīžiem es būšu godīgs. Nesenāk tik daudz, kā gribētos, bet, bet es, es cenšos, es cenšos. Un, protams, arī tādas lietas kā uh, kalpo šeit, radio arī. Un, un, un, un, un cik man sanāk, tad es ik pa laikam arī šeit kaut ko daru. Nē, nu jā, bet uh, nav par daudz. Bieži vien saka, ka uh, jauniešiem, studentiem, uh, nu, visa kā ir tik daudz, vai ne? Tev jau arī to aprakstīt, ir. to, ka tev ir studijas paralēli darbs. Jā. Tāpat ar draugiem nav laiks sestdienās jā, iziet. Jā, jā. Kā ar to tiec galā? Es teiktu, ka... Uh, svarīga lieta ir uh, vienmēr atrast līdzsvaru starp visu, un, un tas nevienmēr, tas, tas nevienmēr ir viegli, un bieži vien tas ir uh, kompromiss, un, un pat varbūt tādi nedaudz sāpīgi kompromisi, ka tev varbūt starp kaut kādām lietām jāizvēlās, ko, nu, ko negribētos īsti izvēlēties, un, un, un, protams, gribās būt visur un darīt visu, bet nevienmēr tas ir fiziski iespējams, un tad, tad jācenšas kaut kādā veidā šīs prioritātes uh, Uh, prioritātes sakārtot, un, un, un, un, un nu, tas pats, piemēram, ar, ar darbu. Ka, protams, jā, man patīk ar draugiem pavadīt laiku, bet tajā pašā laikā es zinu, ka, ka darbs bieži vien tas ir, tas ir pišķi vērtīgāks, un ar draugiem es arī varu kādu citreiz Nu, jā, saka, sarunāt, laika, un, bet izklausās, ka nav jau tā laika. Ir, ir, ir zini, kā jāsakārto, <laughs> jāsakārto. Es cenšos sev nepārslogot, jo man ir bijuši vairāki, uh, vairāki momenti, kad, kad es jūtu, kad ir pa daudz un kad es netieku visam līdzi. Piemēram, es, es uh, vasaras sākumā aizgāju no grupas, jo sapratu, ka tas ir. Tas, tas, tas ir ļoti intensīvi, ir daudz mēģinājumu un, un, un tādas lietas. Un tas gan laika ziņā ļoti daudz paņem no manis, gan arī mentāli. Un, mm. un kad, kad dažreiz tas ir, kad, kad dažreiz varbūt kaut kādas lietas ir, tas ir sāpīgi, ka tev no kaut kā jāatsakās. Ir, uh, Bet uh, jāparūpējās arī pašam par sevi un tomēr jācenšas visu sakārtot un atrast gan visām nepieciešamajām lietām dzīvē laiku, gan arī laiku pašam sev. Nu, un tagad tas jautājums, kā tu atrod laiku sev, kā tu sabalansē šīs lietas, jā, kā tu to dari? Jo mēs visi vienmēr runājam, ka, protams, vajag atrast, vai ne, nes kā priesties, arī ļoti labi zina, kā vajag <laughs> mācīt, atrod laiku, prioritizē jā, jā, lietas jā, jā, un visu sakārto un protams. tā tālāk, bet ka pienāk uh, reāli baidzība to darīt, tad kā tas mhm. notiek, mm -hmm. jautājums? Uh, es teiktu, galvenā lieta ir uh, neuzņemties pārāk daudz, jo, jo arī ja es paskatos tā kādreiz, kad, kad es biju uh, zaļš gurķis, kā saka, šajā savā skaņu lietā, tad man bija tā, ka es eh, lecu uz katras iespējas kaut ko darīt un kaut kur darboties, un... Uh, Un tas ir, man liekas, pirmais, attiecīgi, neuzņemties pārāk daudz, jo es sapratu to, kas brie, nu, ir bijuši man momenti, kad es saprotu, kad, kad ir par daudz, un varbūt uh, jāsāk jau ar to, ka, nu, kad, kad nevajag uzņemties pārāk daudz, un arī jāiemācās pateikt nē un atteikt cilvēkiem, kas ir. Gribās, gribās visus apmierināt, gribās, lai cilvēki visi ir priecīgi un, un visiem izpalīdzētu, bet diemžēl nevienmēr tas izdodas. Un, un, un, un es no savas pieredzes varu teikt, ka, ja, ja, ja, ja tu esi pārslogots un, un tev ir pa daudz un pa daudz uzņemies gan dažādas pienākumus, tādas lietas, tad tas var beigties ar ļoti nepatīkamām situācijām, kas eh, var būt ļoti sāpīgi gan, gan man, gan arī citiem cilvēkiem. Bet, bet arī eh, no nu, tas, ko tu arī saki, un man šķiet tādā jomā, kā tu mēģini ieiet iekšā ar, nu, principā ar mākslu, vismaz jā, manā jā. uzskatā, tas ir vairāk ar tādu mākslu jau tomēr <laughs> saistīts. Nu jā, tas, tur... tas ir mā, māksla, pa, pa, eh, uzņē, mums, mums šobrīd ir uzņēmēja darbība, un uzņēmēja darbībā uh, Uh, šī industrija skaitās kā mākslas palīgdarbība. Tas ir, tas ir ļoti saistīts ar mākslu. Jā. Ja, nu, lūk, un, un tad, kad tu mēģini ielausties šajā sfērā, tad es pieļauju, ka ir jāizmanto tiešām gandrīz vai katra iespēja, lai, jā. lai to varētu arī izdarīt. Jā, tas ir, tas, tā tas ir, jā, un tāpēc es šīs te iespējas es izvērtēju un, un, un, un ir bijis, bijuši arī gadījumi, ka, pieņemsim, es atsaku kaut kur, kur man maksā kaut kam, varbūt, kur man mazāk maksā, vai, vai kaut kur, kur man nemaksā tīri, tīri tāpēc, ka es zinu, ka iegūms no tā būs kaut kāds labāks. Un, un tas ir vairāk par to, nu, teiksim, tā izvēlēties, ko, ko, cik daudz uzņemies un ko tu uzņemies. Un, un, un, tas, ir, tas, ir, tas ir svarīgi. Jā. Nu, nu, jā. Uh, parunāsim tālāk par pēc mazas muzikālas pauzītes, bet uh, ejot muzikālā pauzītē, uh, tu esi sagatavojis arī, eh, kā brīvprātīgais, arī mums iedevis eh, kādu skaņdarbus, ko tu esi, es sapratu, to arī jā, apskaņojis. Jā, miksējis. Miksē... Jā, šis būs, šis būs eh, nā, dzirdamais skaņdarbs būs no uh, Aglonas svētkiem 21. gadā, jā. Uh, es sēdēju pie pults, laiks gan ir pagājis, es viennozīmīgi esmu, esmu, esmu labāks šajā darbā, kļūst un attīstījies. Un, un, un, un šie, tas, ir, e, tas ir ieraksts no 13. augusta slavēšanas, ko es varbūt vēlāk par to pastāstīšu. Bet jā, es esmu, kā saka, bijis cilvēks pie pogām šiem visam, un man liekas, arī fonotēkā es viņu ieliku, jo likās, ka labs ieraksts uz jautājumu Mārim. Māris teica, jā, ļoti forši. Ieliec, ieliec, ieliec fonotēkā. Tā kā, tā kā es domāju, Jā, ir mhm. laiks pienācis nelielai muzikālai pauzei. Tieši tā, un tad arī dzirdēsim uh, Dominika uh, vienu no darbiem. <laughs> es pieļauju, ka agrīno darbu. Jā, salīdzinoši agrīno, jā, es, es, tas, tas ir minējums, es esmu attīstījies kopš tā, bet, bet man liekas arī nav, nav nemaz tik slikti. Nē, es pat nedomāju. <laughs> Klausāmies un pēc muzikālas pauzes tad turpinam šo sarunu. sa festivālī. Ūdens no Kristus sāna mazgāvāni, labais Jēzus klausi mani, paslēpā. Kungs, Jēzus, klausi mani. Atslēdz Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji. Šeit ir Priesteris Jānis, un kopā ar mani ir Dominiks. Un jau pirms šīs muzikālās pauzes, kur Dominiks arī parādīja vienu no saviem darbiem, jā, jā. 2021. gada darbu <laughs> no Aglonas svētkiem, es domāju, varēja izbaudīt tiešām. Šajā starpbrīdītī tad arī nedaudz aprunājamies par tieši par šo skanējumu, jo es esmu jāatzīst godīgi, kā ir diezgan uh, tāds uh, nemākulīgs attiecībā uz mūziku, nedzēs pārvaldu, ne, nedzēs zinu, nedz arī pats kaut ko spēlē vai dziedu. Līdz ar to uh, atpazīstu gan, kad ir patīkama un skaista mūzika, un, un to es izbaudu. Jā. Un man pie sevis tāda refleksija, bet mūsdienās vai nav tā, ka mēs esam tik ļoti skaņā ie, ie, ievilkti iekšā nepārtraukti. Uh, Uh, taču braucam transportos, Jā, visur mēs ir, uzliekam ir. un tā tālāk. Un, un savā ziņā mēs vairs nenovērtējam mūziku tik ļoti, kā tad, kad tu aizbrauc mājās, uzliki vinilu plati un uh, klausies albumu no gala līdz galam. Tas, ir, tas brīžiem kļūst par fona troksni, kas ir, kas ir skumji. Un tas ir, tas ir nācis ar to, ka attiecīgi mums ir eh, mūzikas formāti ir kļuvuši ļoti, ļoti pieejami. Uh, Uh, bet, bet vai tādā tā rezultātā, kad, eh, kad mums ir tik ļoti, nu, kā tu teici, ja piesārņoti tā eh, skaņu uh, vide, vai tā rezultātā... Piesātināta ļoti. À, ah, vai tāda, piesātināta. Jā. Vai tā rezultātā mēs nezaudējam arī kaut kādu izpratni par skaņu un, un, un skaņas kvalitāti un, un, un, un par es... to, kas ir laba mūzika, kas nav un tā tālāk, domāju, vai, ka... vai tam nav nekāda sakara principā? par skaņas kvalitāti ir tā, ka uh, negribu aiziet vajag tehniskās lietās, bet uh, viennozīmīgi caur straumēšanas servisiem viņi ir labāki un funē viņi ir nav tik laba varbūt kā, kā kādreiz, kad klausījās uz platēm vai kompaktdiskajā mūziku. Uh, bet tīri par mūzikas kvalitāti, es domāju, ka es nebūšu tas cilvēks, kurš teiks, ka mūsdienās mūzika ir kļuvusi sliktāka, jo mūsdienās joprojām ir daudz labas mūzikas un pateicoties šiem te uh, ka mūzikas ieraksti ir ļoti pieejami. Ir arī daudziem maziem mūziķiem iespēja, kā saka, izlikties un, un atrast kaut kādu savu auditoriju. Bet uh, tajā pašā laikā tiek radīts ļoti daudz mūzikas, kas, kas ir vienkārši šis fona troksnis. Jā. Personīgs jautājums, kāpēc tu izdomāji, ka tu gribi ar mūziku vai ar skaņu strādāt? Ar skaņu tas ir. Uh, es būšu godīgs, man uh, vienmēr bērnībā, bērnībā pasākumos li likās tāda īpaša sajūta atrasties pasākumos, un man vienmēr ļoti interesēja ka kaut kāda tehniskā puse tam visam, un vien vienmēr ir interesēja skatīties, ko skaņa cilvēki dara, un tāds, oh, wow, tā. nu, tas, tas bija kaut kas, ko es apbrīnoju, un, un, un, un, uh, un jā, un es pat atceros, ka tas bija diezgan, diezgan maziņš, es, uh, man bija skaitīkļi, tā kā veco, veco laiku skai, nu, skaitīkļi. Un es izlikos, ka tā ir skaņa pults, un ka es kaut ko daru ar skaņu pulti. Un, un tagad es esmu nonācis līdz tam, kad es to reālā dzīvē arī daru. Bet tad vispirmām kārtām bija tehniskā daļa. Jā, tā, tehniskā, es domāju, jā, un, un mūzikālā, kā jau es minēju, es īstenībā neesmu mūziķis, bet man, man ļoti patīk mūzika, man patīk klausīties mūziku un izbaudīt mūziku, un, un, un, un tāpēc man arī gribās pašam kaut ko radīt. Un, uh, un likt justies citiem cilvēkiem. Tā kā uh, daži mākslinieki mūziku liek justies man. Un, un, ah, kā tas ir? <laughs> <laughs> to ir grūti personīgi, protams, uzdot. ir, tas ir ļoti atkarīgs no noskaņojuma un no mūzikas, bet uh, uh, Nu, tas, tas ir, tas ir vai, vai nu tas ir, pieņemsim, kādā skumjākā brīdī kaut kāda mūzika, kā saka, palīdz izjust sirds sāpes, vai kādā pacelātā pozitīvā brīdī tā ir kaut kāda pozitīvāka mūzika. Un, un, uh, un manuprāt, ļoti daudziem cilvēkiem ir šāda emocionāla saikne ar kaut kādu mūziku. Un, un, uh, Un man ļoti patīk mūzika vienkārši. Nu tāpēc, nu, jā. tāpēc tas ir kāpēc es, grib, es, es pats to gribētu radīt, jo man tas, tas ļoti patīk. Jo es tā domāju, nu, mm, protams, ka mūzika vienmēr, uh, es nezinu, vai varbūt kā neatkarīga, bet vienmēr viņa tā kā papildina to, kā tu saki, to emocionālo jā, stāvokli jā. un varbūt tās tajā brīdī, man patika, kā to arī minēja, kad eh, tajā brīdī, ka varbūt tās... Uh, uh, nu, ir bēdīgi, tad palīdz to bēdīgumu arī izdzīvot jā, kaut kādā tādā jā. citā, nezinu, kvalitātē vai otrādi, ja ir priecīgs prāts un situācija, tad arī palīdz to, to prieku kaut kā nu, vairāk piedzīvot, izdzīvot. Jā, es pat teiktu, ka bieži vien mūzika ļoti pastiprina emocijas. Nu jā, un, un caur to mēs varam varbūt tās arī gūt kaut kādu, nu, um, uh, nezinu, atjaunotni, varbūt tās um, jā, arī tās jā, steigas jā. brīžos, un, uh, kad mm. iztrūks balans vai pietrūkst, mm. pietrūkst tādā līdzsvara dzīvē un tā tālāk. Ne? Bet jā, vēl, vēl viena lieta, kas ir, ko es, es kādreiz gribētu arī nonākt līdz, līdz, uh, līdz skatuvēju, un, un man liekas, tas tā ir ļoti, es, man ir bijusi ļoti neliela pieredze, bet tā ir fantastiska sajūta, kad, uh, ka tu esi skatos un tu redzi priekšā cilvēks, ka, ka, kam patīk, kas klausās un kas vienkārši ir priecīgi. Un, un, uh, un tās emocijas, kas tev ir visur apkārt, tas ir, uh, ir ļoti, ļoti, ļoti interesanta sajūta. Un, un ne par velti daudz mūziķu saka, ka uzstāties un būt skatos, tas ir. Tas ir uh, To nevar neviena narkotika aizstāt. <laughs> nu, tā laikam arī ir, vai ne? Jā. Bet uh, gribu prasīt, un varbūt tās tā ļoti tiešā veidā šajā gadījumā, um, kas ir, eh, kas ir tas, eh, nezinu, kā lai pasaka, labais, ko tu esi piedzīvojis, vai caur mūziku, vai kopumā? Sakarā to, ka ir labā ziņas, tā, tā pie sevi domāju, jā. jā, kas ir, jo mūzika pilnīgi noteikti ir kaut kas labs, un, un to ik viens uh, vairāk vai mazāk var novērtēt, neatkarīgi no jā. tā, vai ir uh, um, baigi, nu, kā teikt, profesionāls mūzikas jā, jomā vai jā. nē. Uh, Bet kas tev ir? Es tāds? teiktu, kad, uh, mm, kas man ienāca prātā, kad, kad uh, caur mūziku tieši uh, mm, uh, kaut kādā veidā pirms dažiem gadiem sanāca pievienoties uh, kādā nelielā baptistu draudzē, uh, slavēšanas komandai un uh, uh, Un, uh, un, un, un, un uh, tas bija laiks, kad es arī sāku pievērsties nopietnāk uh, ģitārai, vairāk sāku ģitāru spēlēt. Un, uh, un, jā, un tas, tas arī bija ļoti tāds iegūms, gan tas, kad es gūstu pieredzi spēlēt kopā ar citiem cilvēkiem un vienkārši spēlējot. Uh, gan arī tas, ka uh, mēs ar jauniešiem diezgan daudz uh, kopā, nu, ar tās draudzes uh, draudz jauniešiem mēs diezgan daudz kopā uh, uh, kopā darbojāmies un, un bija visādi piedzīvojumi, ļoti daudz labu atmiņu un arī labi draugi patiesībā ar iegūt no šī visa. Tas, tas ir varbūt tāds, ko es iedomājos, ka tieši caur mūziku diezgan tiešā veidā es nonācu līdz kaut kam uh, pozitīvam un uh, uh, Jā. Bet tā bija mūzika tajā draudzē, un tad uh, izklausās, kad vairāk tā sastapšanās arī ar cilvēkiem. Jā, mūzika, jā nē, tas, tas, tas, tas nonāca līdz tam, jo patiesībā, jo, jo vairāki, principā, uh, Uh, visi, kas spēlē, bija arī jaunieši. Un, un, un attiecīgi tad bija vēl, vēl jaunieši, kas bija klāt. Kā saka, šeit jauniešu grupiņai. Un tā izgāja. Jā, jā. Uh, labā ziņas tad gribas arī saprast, un ko mēs kā klausītāji varētu darīt, lai būtu vairāk šādas sastapšanās iespējas, un tiem, kuri varbūt tās neesam mūziķi. Kā, es teiktu, kā tev, ka, uh, <laughs> manuprāt, katram ir kaut kas, kāda sirdslieta, kaut kas, ko, ko, kas patīk, un kaut kas, ko, ko katrs var izbaudīt, un uh, es teiktu, ka uh, vislabākais ir palikt pie tā, atrast pirmkārt atrast to, ka, kas ir tavs, kas ir tava lieta, kas tev, kas tev patīk, kas tev dzīvē sagādā prieku, uh, kam tu vari veltīt savu laiku un, un attiecīgi. Jā. Attiecīgi, jā, uh, tā ja nav obligāti jābūt mūzikai, varbūt manā gadījumā tā ir mūzika un skaņa patiesībā arī caur, caur šo skaņu Es aizgāju mācīties, piemēram, un es, es, es iegūstu ļoti daudz. daudz? Es, la, es labus draugus esmu ieguvis un, jā. un ļoti interesants pieredzes. Bet, uh, bet jā, tam, tam nav jābūt mūzikai, bet uh, katram ir kaut kāda, manuprāt, šī lieta, ko ieskatoties sevī dziļāk iekšā, kas ir. Uh, kas tu zini, ka tas ir tavs, kas ir sirds lieta, ja, ja tā varētu pateikt. Un, un, uh, pirmkārt, nebaidīties no tā un, un, un būt pārliecinātam par to. Un, un, uh, un uh, arī ar, caur, caur to mēģināt šos skaistās lietas atrast un, un kā saka. Uh, atrast cilvēks arī caur šo, un, un atrast uh, domu biedrus, un, Tas, tas, manuprāt, ir ļoti skaisti. Un pat, ja liekas, varbūt, ja, ja nav nekas tāds, ka, nu, jā, nu man, man jau nekas nav tāds, kas, kas, kas dzīvē baigi patikt. Un tā vienmēr ir manuprāt, vienkārši jāieskatās, jāieskatās vairāk sevi un kas, ka, kas ir šis, šī sirdslieta, kas, kas tev sagādā prieku. Un, un, uh, un, uh, un ticiet man, pat ja tā neliekās, vienmēr, vienmēr var atrast savu domu biedru. Un, un, manuprāt, jācenšas, jācenšas būt, jāmeklē pareizā vide, pareizie cilvēki un, un vienmēr, uh, vienmēr uh, manuprāt, caur, caur šādām lietām var nonākt, nonākt pie kaut kā pozitīva un pie kaut kā vairāk, un bieži vien mēs pat nezinām, līdz, līdz uh, uz ko tas var aizvest mūsu dzīvē. Uh, nu, labi ir, bet uh, es pieļauju, ka ir daudz cilvēki, un ne tikai jaunieši, kas uh, tā kā savā ziņā meklē, kas tad ir tā viņa sirds lieta vai tā lieta, kas, kas varētu būt viņu, viņa dzīves centrs un nevienmēr atrod, vai ne? Un, un tad tas jautājums, Jā. kā, kā tad meklēt, jo nu, tas jau arī mm, kādam varbūt tās ļoti spontāni tas Jā. notiek, ka citam viņš meklē, meklē un domā un mēģina un nekādīgi neatrod līdz nu, galam. Nu, tas, tas, ir, tas ir sarežģīti, tas ir, ir pagrūti varbūt uz šo jautājumu atbildēt, jo, manuprāt, tas nevar būt uzspiests, tas nevar būt ne kaut kas uzspiests īsti, un tam, tam kaut kādā veidā ir jānāk dabīgi, uh, Bet tas, ko es teiktu, uh, nebaidīties no jaunām dzīves pieredzēm, uh, nebaidīties iziet no savas komforta zonas ārā un, uh, un vienmēr būt atvērtam par dažādām jaunām lietām. Jo, jo protams, mēs varam teikt, ka mēs no, nu, meklējam kaut ko, bet, bet nu, patiesībā, patiesībā mēs, es pats zinu to, ka es esmu bieži vien bijis ļoti kautrīgs vai man ir bijis grūti iziet no savas komforta zonas. Bet, uh, varbūt, varbūt tas, tas, var, tas var aizvest līdz labākām lietām. Tas varbūt es teiktu, ir mans, mans ieteikums. Un es vienkārši tādu um, atceros to, ko tu teici, kā, kā tava aizraušanās ar, ar, ar mūziku, ar, ar to apskaņošanu un visādi tām lietām sākās ar to, ka tu, mm, tev šķita interesanti, jā, eh, kā tie jā. apskaņotāji tur to pulti. Jā, jā, eh, jā tā, arī tās, kā tur ņēmās, tur mikrofoniem vadiem, jā. Un, un man tā šita, o, oh, cik, cik vienkārši un cik eh, varbūt tās uh, nekā tādā uh un ai piegājienā, jā, jā. bet atradi tieši to, jā. vismaz izskatas un izklausas, no, nu jā. tieši to, kas ir tavējais. Jā, un kas jā, jā. <laughs> Un, un kāpēc es to saku, jo man šķiet, uh, dažreiz varbūt tās mums ir tendence domāt, kad tas manējais atklāsies kaut kādā apbrīnojamā jā. formātā, bet patiesībā nē, iespējams ļoti ikdienišķā. Un jā, tas varbūt pat, pat varbūt tas, tas ir atklājies vienkārši, vienkārši nedaudz jāļaujā, jāļaujās sev un jāpaskatās, jāpaskatās vairāk, ka, kas, kas tas varētu būt, jo, nu, tas nav, mums dažreiz bieži liekas, ka dzīvē ir kaut kādas lietas nāk, uh, nāk ar lielām atklāsēm un, un, un parādās spuldzīti vēl aiz galvas. Ja? Bet, bet tā tas nenotiek. Lietas dzīvē ļoti, bieži vien ļoti vienkārši un, un nepamanāmi notiek, un mums jāiemācās pamanīt. Nu, mums jāiemācās pamanīt. Es tā domāju, ar to mēs <laughs> varam arī noslēgt šo raidījumu. Es eh, iesniegšu paldies par tādu uh, ātro piekrišanu uz šo Jā. sarunu un, un, Man un dalīšanos ar savām pieredzēm. Um, arī jums rādījumu arī klausītāji ceru, ka bija interesanti un liederīgi paņemt varbūt tās ar kaut ko priekš sevis uh, no šīs sarunas. Varbūt tās ir kāds vārds beidzamais, ko gribi radio klausītājiem teikt. Um, es domāju, ka tas, ko es varētu, varētu pateikt, ka vienmēr, vienmēr uh, nebaidieties būt paši, uh, nebaidieties no jaunām pieredzēm, uh, un vienmēr uh, esat atvērti pret dažādām lietām dzīvē. Sirsnīgs paldies! Es domāju, paldies, ir, jā. ir labs vēlējums, jā. lai mums tiešām visiem tā arī notiektu noslēdzam ar labām ziņām. Labas ziņas pēc kā? Pēc džingla sekos vēl viens skaņdarbs, ko Dominiks ir, jā. ir apstrādājis, ja tā jā, pie, teikt. pie pulca esmu sēdējis. Un, tad to arī klausīsimies jā. un izbaudīsim šajā vakarā. Paldies un uz tikšanās jau, uz tikšanos jau nākošajās labajās ziņās. Paldies! Raidījums labās ziņas par aktuālo